bestoi bezonas arbara pontoin. ponto bestoi bezonas sufice vasta in por sia pluvivado kai reproductigiado dum iarcentoi la homo detruas ilia in natura cae viveio kai dividas ilin per larga i chosseoi tiel che ili restas limigitai al verdae insuloi. Compreneble, multae bestoi clopodas transpassi tiuin mult traficaen choseoin serce de aliae naibarae arbaroi. Tiu clopodado representas grandan dangeron al tiui bestoi. En Brasilo, lando cun ancorau vastae arbaroi, pli ol quartcent milionoi da bestoi estas trafitai de veturiloi sur choseoi en ciu iaro. ofte, ili estas negrandai brestoi, kiel simioi, bufoi, birdoi, dazipoi, didelfoi, sovac hundoi. Ancao heim bestoi, au dressitai bestoi, estas victimoi. Hundoi, catoi, cae cevaloi. De iom da tempo, ecologiae ingenieroi tra la mondo construigas pontoin super tiui sioseui, porce bestoi povu transpassi de unu flanco al alia. En Nordamerico ca Europo ili iam existas de iom da tempo. De la iaro 2010, ancau en Brasilo, oni comensis construi ilin. Oni devas analisi la ecologia in gaenoin portio, char ili essa suficie multe costai. Ili celas ligi areoin dividitain per fervoio au soseo, cae devas utili al almeno quelc decoi da spezioi, sed con aparta atento al du-tri sprezioi nepre protectendai. La materialo povas esti aluminia au betona. Surgi devas esti favore condicioi por crescado de arbaro quiu estu simila alla loca natura flauro. La transpassontai bestoi devas iom post iom adaptigi alla creita medio, cae foie tio postulas quelciaran tempon en la Brasila Stato, San Paulo, verda ponto super choseo Tamoios, estis instalita en 2018. Post pli ol unu iaro, oni consideris gin preta, cae de tiam oni iam registris transpassadon de locai lupoi, sovag hundoi, cae etai jaguaroi. La tiea ponto estas dec metro in largia cae quindec metroina longa. En la Brasilia Stato, Rio de Janeiro, oni inauguris similan ponton en la iaro 2020. Cetiu lasta estis construita en speciala maniero por protecti spezion nomatan Ora Leon Simio, Leontopithecus Rosalia, quiu existas nur en tiu regiono, cae estas sub minazzo de estingigio pro senarbarigo ocasanta en tiu regiono de multa iaroi. Por favori in charmen bestoin, oni almetas super choseoen, ancau paseoen faritain per snuroi cae lignae stangoi, sur ciui simioi povas facile movigi. En aliei locoi Oni construis tuneloin tiu cele, sed ne ciui bestoi tiel bone adaptigas al tuneloi kiel al verdai pontoi.